ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون Na nani dhalimu zaidi kuliko anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu na akazikanusha ishara zake? Hakika madhalim hawafanikiwi. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون Siku tutapowakusanya wote pamoja, kisha tuwaambie walioshirikisha, wako wapi washirikishwa wenu mliokuwa mnadai thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin kisha hautakuwa udhuru wao ila ni kusema wallahi mola wetu mlezi hatukuwa washirikina انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Tazama jinsi wanavyojisemea uongo wenyewe na yamewapotea waliokuwa wakiazua. ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلون يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين Na wapo miongoni mwao wanaokusikiliza na tumezitia pazia nyoyo zao wasije kuyafahamu. Na upo uziwi masikioni mwao na wakiona kila ishara hawaiamini. Hata wakikujia kwa kujadiliana nawe wanasema waliokufuru hizi si chochote ila hadithi za watu wa kale. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون Nao huwazuia watu na wao wenyewe wanajitenga nayo. nao hawaangamizi ila nafsi zao tu wala wao hawatambui walau tara idh wuqifu ala an-nar faqalu ya laytana فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين Na ungeona watakaposimamishwa kwenye moto wakawa wanasema laiti tungelirudishwa wala hatutakanusha tena ishara za Mola wetu mlezi na tutakuwa miongoni mwa waumini. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima anhu wa innahum lakathibun Bali yamewadhihirikia waliokuwa wakiyaficha zamani na kama wangelirudishwa bila shaka wangearejea yale yale waliokatazwa na hakika hao ni waongo. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين Na walisema hakuna mengine ila maisha yetu haya ya duniani wala sisi hatutafufuliwa. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Na lau ungeliona watavyosimamishwa mbele ya Mola wao mlezi, akawaambia, "Je, si kweli haya?" na wao watasema kwani Tunaapa kwa Mola mlezi wetu ni kweli. Yeye atasema, basi onjeni adhabu kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnakataa. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na hapana mtu aliyezidi kuidhulumu nafsi yake na haki kuliko anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo na akadai kuwa yeye subhanahu ana mwana au mshirika au akamwambatishia lolote lisilo laiki yake au akazikanya dalili zenye kuonyesha umoja wake Mwenyezi Mungu na ukweli wa mitume wake. Hakika madhalimu hawatopata kheri duniani wala akhera. Na watajie yatakayotokea siku tutakapokusanya viumbe vyote kwa ajili ya hisabu. Kisha tutawaambia kwa kuwa hizi waliokuwa wakiwaabudu wenginewe pamoja na Mwenyezi Mungu. Wako wapi mliowafanya ni washirika wa Mwenyezi Mungu wapate kukufaeni? Kisha hayatakuwa matokeo ya hayo matatizo yao magumu pahala hapo ila kujitoa kimasomaso kutokana na ushirikina wao kwa kusema uongo. Waseme Wallahi Mola mlezi wetu hatukumshirikisha nawe yeyote katika ibada. Angalia vipi wanavyojitia makosani wenyewe kwa uongo huu. Na vile walivyokuwa wameviunda wenyewe kwa kuviabudu navyo ni mawe tu na wakadai kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu. Sasa vimewapotea. Na miongoni mwao wapo wanaokusikiliza unaposoma Qur'an si kwa sababu waifahamu na ipate kuwaongoa lakini ni kwa ajili wapate njia ya kuitoa kombo na kuikejeli. Na sisi kwa sababu hiyo, tumewazuilia wasiweze kunafiika kwa akili zao na masikio yao. Imekuwa kama kwamba akili zao zimefunikwa, haziwezi kuelewa barabara. Na kama kwamba masikio yao yanauziwi, unaowazuia wasizisikie aya za Qur'ani. Na hawa hata wakiona kila dalili hawaamini. Hata wakikujia wa kujadili kwa upotovu wanasema waliokufuru huku wakisukumiza na ukafiri wao. Haya si chochote ila hadithi za uongo zilizotungwa na watu wa zamani wa kabla yako. Wao huwazuia watu wasiamini Qur'an na wao wenyewe hujitenga nayo. Inakuwa wao hawanafiiki wala hawawachii wenginewe wakanafiika. Na kwa kitendo hicho hawadhuru ila nafsi zao na wao hawatambui ubaya wayatendayo. Ewe nabii, lao ungeliwaona hawa makafiri watavyosimama mbele ya moto wakisononeka na vitisho vyake, ungeliona jambo la ajabu lenye kutisha. Nao wanatamani warejeshwe tena duniani, wakisema laiti tungelirudishwa duniani, tukatengeneza tuliyoyaharibu. Wala hatutakanusha ishara za Mola wetu mlezi. Na tutakuwa miongoni mwa waumini. Na kauli yao hii haikuwa ila kwa kuwa haimkiniki tena kuficha wala kufanya ukaidi katika yale anayowaambia mtume. Na lau kama wakirudishwa duniani wataurejea tena ukafiri aliowakataza Mwenyezi Mungu. Haya ni kwa ghururi zao kughurika na mapambo ya dunia na kukufuata kwao matamanio yao. Na hakika hao wanasema uongo kwa kudai kuwa wataamini pindi wakirejeshwa duniani. Na lao wakirejeshwa duniani, watairudia ile ile sera yao ya mwanzo. Na watasema, hatuna sisi uhai mwingine ila huu huu uhai wa kidunia. Wala sisi hatutafufuliwa baadaye. Lao ungeliwaona watavyosimama mbele ya Mola wao mlezi kwa ajili ya kuhesabiwa na wao wanaujua ukweli waliowateremshia Mwenyezi Mungu mitume wake ungeliona uovu wa hali yao pale Mwenyezi Mungu atapowaambia je Haya mnayashuhudia sasa, siyo kweli mliokuwa mkiikataa huko duniani kwenu? Nao watajibu hali ni wanyonge, kwani tunaapa kwa Mola mlezi wetu, ni kweli. Tena baada ya hayo Mwenyezi Mungu atawaambia, ingieni motoni kwa sababu ya mlivyokuwa mmeshikilia ukafiri.